والمعتزلة أحدثوا كما مر بنا المنزلة بين المنزلتين. Et donc, المعتزلة, ils ont innové cette parole et ont dit que la personne qui commet des grands péchés, eh bien, il n'est ni croyant, ni mécréant. قالوا ليس بمؤمن ولا كافر وقولهم باطل et cette parole c'est une parole qui est fausse لأنه لا يوجد أحد ليس بمؤمن وليس بكافر pourquoi parce qu'il ne y a personne ou personne ne peut se retrouver dans une telle situation ni être croyant ni être mécréant. La personne, soit elle est croyante, soit elle est mécréante. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر فمنكم مؤمن ومنكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. Pourquoi Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran et c'est lui qui vous a créé parmi vous il y a des mécréants, et parmi vous, il y a des croyants. إما كافر وإما مؤمن والمؤمن إما مؤمن كامل الإيمان وإما مؤمن ناقص الإيمان Et le croyant, soit il est croyant d'une foi complète, parfaite, soit il est croyant avec une foi réduite. وقوله وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية المرجئة مر بنا تعريفهم وهم الذين يقولون إن العمل لا يدخل في حقيقة الإيمان والوعيدية هم الذين ينفذون نصوص الوعيد ويحكمون على مرتكب, مرتكب الكبيرة بالكفر والخروج من الإسلام دونك الشيخ ندي كأهل السنه au sujet de la menace d'Allah Tabaraka wa Ta'ala ils sont eh bien entre Al-Murji'a, entre le groupe des Murji'a et les groupes de l'Wa'idiyya. Al-Murji'a, comme on a dit, ce sont ceux qui disent que les œuvres et les actes ne rentrent pas dans la foi. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire d'actes pour être croyant. Wal-Wa'idiyya, ce sont eux qui appliquent, ce sont ceux qui appliquent, eh bien, les textes où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala menace de son châtiment. Et ce sont eux également qui juge que celui qui a commis un grand péché, eh bien, il est mécréant et qu'il sort de l'islam. هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله ولهم ورثة الآن من المتعالمين والجهال الذين لا يحسنون الاستدلال et donc ceci, le fait de dire que celui qui commet un grand péché sort de l'islam et devient mécréant, eh bien celui-là, ou ce sentier-là et cette voie-là, c'est la voie des Khawarij, des Kharijites. Et ces gens-là, ils ont des héritiers à l'heure actuelle, parmi les ignorants, parmi les ignorants qui, eh bien, ne comprennent pas les textes et les preuves du Coran et de la Sunna. Ils ne comprennent pas les preuves et ils ne reviennent pas à la croyance des pieux prédécesseurs. Et ils prennent les textes du Coran et de la Sunna et ils jouent avec ces textes. Et ils appliquent le jugement eh bien, sur les gens en les faisant sortir de l'islam et en les faisant sortir de la religion. ثم يحملون عليهم السلاح كما فعل ذلك أسلافهم من الحرورية نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. Et après cela, après avoir appliqué sur eux une telle sentence et un tel jugement en disant qu'ils sont mécréants, eh bien, ils portent les armes contre ces gens-là et les tue. Comme eh bien ont fait leurs prédécesseurs, Al-Haruriya. ثم قال الشيخ وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض al-Khawarij. Ensuite, Cheikh, il nous dit que, eh bien, ahl sunna wal Jama'a, ils occupent le juste milieu. Ils occupent le juste milieu concernant la foi et concernant la religion. Ils sont dans le juste milieu entre Al-Haruriya, le groupe des Haruri, et Al-Mu'tazila. Et ils sont également entre le Murji'a et le Jahmiya. Ils sont dans le juste milieu concernant les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils sont entre Al-Rawafid ou Al-Khawarij. Ils sont entre les Rafidites et Al-Khawarij. وقوله الحرورية والمعتزلة الحرورية هم الخوارج الحرورية ce sont الخوارج سموا بالحرورية لأنهم اجتمعوا في مكان في العراق يقال له حرورة pourquoi ils sont appelés الحرورية Parce que ces gens-là, eh bien, se sont réunis dans un endroit en Irak qui s'appelle Harura. Ils se sont réunis pour combattre les musulmans et pour leur faire la guerre. Et c'est pour cette raison qu'ils ont été appelés Haruriya. Et tous ceux qui suivent leur voie et qui ont la même croyance que, croyance erronée, cela va de soi, eh bien, il sera appelé Haruri. لأنهم على مذهب الحرورية. Pourquoi Parce qu'ils seront sur la même voie que ces gens-là. والمعتزلة هم أتباع واصل ابن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري. Et le Mu'tazila, eh bien, eux, ce sont les suiveurs de Wasil ibn Ata, qui eh bien, s'est écarté de, des assises de Hassan al-Basri. Et c'est lui qui a dit que eh bien, celui qui commet un, un, grand péché, il est entre les deux, entre la croyance et la mécréance. Il a une place entre les deux. Les gens de la sunna, ils sont dans le juste milieu concernant la religion. Concernant tous les sujets de la religion, Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont dans le juste milieu, walillahi alhamd. بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتساهل Les gens de la sunna et du consensus, ils sont entre eh bien l'exagération et le laxisme. Ils sont entre l'exagération et le laxisme. كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما الله سبحانه وتعالى ندي et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu du juste milieu والوسط هو العدل الخيار المتوسطة بين طرفين et le juste milieu c'est quoi le juste milieu c'est l'équité et la modération et le juste milieu il est entre deux extrêmes entre le laxisme d'un côté et entre l'exagération et l'excès de l'autre. فالإفراط أخذ به الخوارج والتفريط أخذ به المرجئة L'exagération, eh bien ce sont les khawarij qui ont exagéré concernant la religion. Et le laxisme, ce sont qui qui ont exagéré ou qui ont fait du laxisme dans la religion Ce sont al-murji'a wa ahl wasatun walillahi alhamd hada Donc les khawarij ils ont fait de l'exagération en disant que celui qui commet un grand péché sort de l'islam. Et quant à al-murji'a, ils ont fait du laxisme en disant que eh bien celui qui commet des grands péchés eh bien, il a la même foi que la foi d'Abu Bakr et il a une foi complète comme celle de Jibril. Mais Ahl Sunnah, eh bien, ils sont entre ces deux parties-là. Ils sont entre le laxisme et entre l'exagération. وقوله في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ensuite, Cheikh nous dit, Ahl Sunnah, ils sont dans le juste milieu concernant les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sahaba, jam'u sahabi. Sahaba, c'est le pluriel de sahabi. C'est le pluriel de un compagnon. وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. Sahabi, man huwa? Le compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a rencontré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, croyant, et qui est mort en croyant à Muhammad alayhi salatu wa sallam. فقولهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج به من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه Quand ils disent, les savants, que le compagnon c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on, on, sort alors ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne l'ont jamais rencontré, même s'il vivait à son époque. C'est-à-dire celui qui a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam mais qui n'a jamais rencontré le prophète alayhi salatu wa sallam n'est pas considéré comme un compagnon. هذا لا يسمى صحابيا celui-là, eh bien, on ne l'appellera pas compagnon. Il ne sera pas considéré comme étant un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Parce que il ne l'a pas vu, même s'il a cru en lui qu'il a vu, vécu à la même époque. مثل النجاشي فإنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه Par exemple, Najashi, en français le Négus, il a cru au prophète alayhi wa wassalam, mais il n'a jamais rencontré le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. sahabi. Donc on ne peut pas considérer que Najashi, eh bien c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wasallam, même s'il a vécu à son époque et qu'il a cru au message avec lequel était venu le prophète sallallahu alayhi wasallam. mais il ne l'a pas rencontré, donc on ne peut pas considérer que c'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وخرج بهم وصلى عليه صلاة الغائب Et donc quand un Najashi est décédé, est mort, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a informé les compagnons, et il est sorti avec les compagnons, et il a prié la prière de l'absent, sur celui qui, la prière mortuaire, en absence de, du corps d'un Najashi. ثم قال يعني قال العلماء من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يخرج بذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به Et donc ils disent que celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en croyant en ce quoi en ce avec quoi il est venu sallallahu alayhi wa sallam. Et de là on sort ceux eh bien qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais qui n'ont pas cru en son message. فإن الكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لقوه ورأوه واجتمعوا به les mécréants eh bien ils ont vu le prophète ils ont rencontré le prophète ils se sont assis certains d'entre eux avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais comme ils n'ont pas cru en lui donc on ne peut pas considérer ces gens-là comme des compagnons ومات على ذلك ومات على ذلك يخرج بذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصار صحابيا ثم ارتد Et également, parmi les conditions pour être un compagnon, il faut que la personne ait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ait cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et soit mort en croyant au message avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on sort de cette catégorie ceux qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ensuite ont apostasié. فإنه تبطل صحبته وجميع أعماله من الصحبة وغيرها إذا مات على الردة. Et donc celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a cru au prophète alayhi salatu et ensuite, eh bien, a apostasié et a rejeté le message avec lequel est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, celui-là ne sera pas considéré comme un compagnon. Et ses œuvres, ainsi que le fait qu'il ait été compagnon, seront caduques et invalidées. Pourquoi Parce qu'il est mort sur, eh bien, autre que l'islam. فقال الله سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الله سبحانه وتعالى نجي et ceux qui apostasient et qui rejettent parmi vous leur religion et qui meurent alors qu'ils sont en état de mécréance eh bien ceux-là leurs œuvres seront vaines et annulées que ce soit ici-bas et dans l'au-delà, et ceux-là sont les compagnons du feu pour, afin d'y demeurer éternellement. أما لو تاب تاب الله عليه وعادت إليه, وعادت إليه الصحبة وجميع الأعمال التي فعلها قبل الردة على الصحيح لأن الله سبحانه وتعالى فقال فيمت وهو كافر فدل على أن الذي يتوب ولا يموت على الكفر أنه لا تحبط أعماله لأن الله شرط لحبوط الأعمال شرطين Et donc celui qui s'est repenti et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le repentir, c'est-à-dire qu'il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a renié la foi. Mais après cela, eh bien, il s'est repenti, Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azza wa jal a accepté son repentir, eh bien, il redevient compagnon. Et toutes ces œuvres, eh bien, qu'il a faites en étant compagnon avant, eh bien, redeviennent valides, d'après la parole authentique, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et celui qui meurt alors qu'il est mécréant. Donc, ce verset-là prouve que celui qui meurt, euh, celui qui se repent avant de mourir mécréant, eh bien, ses œuvres ne seront pas annulées et invalidées. Pourquoi Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a posé comme deux conditions pour annuler les œuvres. Il a posé Pour que les œuvres de la personne soient annulées, Allah subhanahu wa ta'ala a posé deux conditions. La première des conditions, c'est l'apostasie. C'est qu'il renie sa religion. Et la deuxième des conditions, c'est qu'il meurt tout en étant mécréant Tout en étant mécréant. فهذا هو الذي يحبط عمله من الصحبة وغيرها. Celui-là, eh bien, ses œuvres seront invalides. Celui qui apostasie et celui qui meurt sur cette mécréance, celui-là, ses œuvres seront, eh bien, invalidées. Mais celui qui apostasie et ensuite qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, se repent et qui ne meurt pas mécréant, eh bien cela, ses œuvres seront comptées. والواجب على المسلمين في حق الصحابة محبتهم والاقتداء بهم والثناء عليهم وإكرامهم. Et ce qui est obligatoire pour chaque musulman concernant les compagnons, radiallahu anhum, c'est quoi C'est de les aimer. C'est de les suivre. D'évoquer ou de faire leurs éloges et également de les respecter. لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا معه وتلقوا العلم منه. Pourquoi Parce que les compagnons <coughs> du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux qui ont combattu avec lui. Et ce sont eux qui ont pris la science directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.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 Et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux afin d'y demeurer éternellement et voilà l'énorme succès. et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance اتبعوهم أي اقتدوا اقتدوا بهم وصاروا على نهجهم يعني qui les ont suivis c'est-à-dire qu'ils les ont pris en exemple et qui ont pris leur chemin. Wabi ihsan. Avec bienfaisance, ça veut dire quoi La yattabi'una as-sahaba duna ma'rifatin li madhhabihim. C'est-à-dire, ils suivent les compagnons ou ils ne suivent pas les compagnons sans connaître, eh bien, leur chemin, leur voie. هذا اتباع بغير ihsan. Celui qui suit les compagnons sans connaître leur voie, eh bien, cela sera été un suivi qui n'est pas dans la bienfaisance. والإحسان معناه الإتقان والإتقان لا يكون إلا بمعرفة الشيء وفقه Et donc, l'ihsan, la bienfaisance, eh bien, ne peut être effective que en connaissant la chose. Et quand, eh bien, apprenant cette chose. فما كل من انتسب إلى الصحابة وقال أنا على مذهب السلف يكون كذلك. car c'est pas tous ceux qui se prétendent eh bien suivre les compagnons et qui dit moi je suis sur la voie des pieux prédécesseurs qu'il l'est obligatoirement يعني فما, فما, فما كل من انتسب إلى الصحابة وقال أنا على مذهب السلف يكون كذلك حتى يكون محسنا Donc ce n'est pas parce que la personne elle dit que je suis les plus prédécesseurs, eh bien qu'elle les suive. Mais il faut qu'elle les suive dans la bienfaisance. يعني متقنا لهذا l'iqtida, c'est-à-dire qu'il doit les suivre parfaitement, qu'il doit les suivre complètement. Et cela ne pourra être effectif que eh bien, en apprenant. Qu'en apprenant eh bien, leur chemin et leur voie. لا يحصل بمجرد الانتساب أو بمجرد الرغبة في الخير أو المحبة للخير. Et ce n'est pas juste eh bien, le fait eh bien, de se prétendre suivre les compagnons ou aimer les compagnons, etc., que obligatoirement eh bien, tu seras sur leur voie et sur leur chemin. La Bouddha, أن تعرف ما عليه الصحابة معرفة تامة ثم تتابعهم عليه. Donc il est obligatoire de connaître la chose sur laquelle étaient les compagnons. Tu dois connaître parfaitement cette chose-là et ensuite tu dois suivre cette chose-là. أما مجرد الانتساب من غير تحقيق فلا ينفع. Mais le fait de se prétendre suivre quelque chose ou quelqu'un ou les compagnons, eh bien cela, ça ne suffit pas. Il faut apprendre et savoir et connaître la chose sur laquelle ils étaient ensuite l'appliquer. فقوله والذين اتبعوهم بإحسان أي لم يغلوا ولم يتساهلوا في متابعة الصحابة رضي الله عنهم هذا هو الإحسان يكون بين الغلو وبين التساهل Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait ni d'exagération, ni ils n'ont été laxisme dans le suivi, laxistes dans le suivi des compagnons anhum. Et ceci est la bienfaisance, l'ihsan. C'est-à-dire que la personne doit être entre l'excès et entre le laxisme. C'est-à-dire qu'il doit être dans le juste milieu, dans leur suivi. وقال تعالى ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود هذه صفات الصحابة الله سبحانه وتعالى ينجي من القرآن Et certes, Allah a agréé ceux parmi les croyants qui t'ont fait acte d'allégeance sous l'arbre. Et Allah Azzawajal, il nous dit Muhammad sallallahu est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs avec les mécréants et miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant un bienfait de leur Seigneur et son agrément. Et les traces de la prosternation sont visibles sur leur visage. Ceci, eh bien, sont les caractéristiques des compagnons radiallahu anhum. Ceci est leur exemple, c'est-à-dire ceci est leur caractéristique. Fit Ceci était leurs caractéristiques telles qu'ils étaient décrits dans la Torah. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع Et dans l'évangile, leur exemple est tel une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, puis s'épaissit, puis se dresse sur sa tige, à l'émerveillement et eh bien de, des semeurs. Et par eux, par les compagnons, Allah subhanahu wa ta'ala a rempli de dépit eh bien, les mécréants. الصحابة أول ما بدأ الإسلام كانوا أفرادا قليلين. Les compagnons, au début de l'islam, ils n'étaient que très peu. Ils n'étaient que très peu. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة فقيل له من معك على هذا الأمر؟ فقال حر وعبد. حر وعبد. حر وهو أبو بكر رضي الله عنه وعبد هو Bilal. prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit que les compagnons, ils étaient peu au début. Il a été questionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Mecca, à la Mecque, au début de la prophétie, et on lui a demandé qui est avec toi sur cette religion. Il a dit, il est avec moi un homme libre et un esclave. L'homme libre Abu Bakr et l'esclave Bilal, deux personnes. Quand on l'a questionné. Au début, les compagnons radiallahu anhum étaient très peu. هذا أول ما بدأ الإسلام لم يكن معه إلا قليل très peu de personnes étaient avec le prophète صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا أو يعني سيعود غريبا كما بدأ Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit l'islam a commencé étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé. Comme il a commencé. بدا الإسلام على هذا المبدأ ثم تكاثر ثم تكاثر الصحابة حتى بلغوا مبلغ الكمال. Donc l'islam a commencé comme on a dit avec très peu de personnes. Ensuite, les compagnons se sont multipliés et sont devenus de plus en plus nombreux jusqu'à ce qu'ils atteignent eh bien, un nombre important. وقوله تعالى كزرع أخرج شطأه يعني فراخة Ensuite, il nous dit comme eh bien une semence qui sort sa pousse. يعني qui sort eh bien plusieurs tiges. فالحبة الواحدة أول ما تظهر تكون قصبة واحدة أو تكون قصبة واحدة ثم تفرخ ويصير بجانبها فراخها et après cela eh bien ça, يعني une graine en poussant eh bien laisse apparaître une tige puis plusieurs tiges s'ajoutent à elle والصحابة كذلك les compagnons c'est ainsi أول ما نشأوا كانوا قلة au début ils étaient très peu nombreux au début de l'islam ثم تكاثروا مثل ما يتكاثر الزرع بالفراخ كزرع أخرج شطأه فآزره يعني قواه وأيده فاستغلظ فاستوى على سوقه ارتفع على قصبه يعجب زراع من حسنه هذه صفة الصحابة Et donc ensuite, les compagnons se sont multipliés. Comme, eh bien, une graine qui sort, eh bien, ça pousse, et après, eh bien, sa tige se dresse, et avec cette tige, plusieurs tiges viennent, eh bien, s'ajouter à celle-là. C'est-à-dire qu'elle la renforce et elle les soutiennent, comme les compagnons. anhum et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit c'est-à-dire qu'ils émerveillent les semeurs. Pourquoi eh bien, De par leur beauté et de par eh bien, leur excellence dans l'application de l'islam. Et ceci eh bien, est la caractéristique des compagnons anhum. Afin que par eux, Allah subhanahu wa ta'ala, par les compagnons, par la cause des compagnons, eh bien, ne remplit de dépit les mécréants. ليغيظ بالصحابة الكفار فالذين يتغاضون من الصحابة ويبغضونهم هم الكفار والمنافقون ceux qui eh bien emplissent de dépit les, les, les, les mécréants et les hypocrites ce sont les compagnons واستدل أهل العلم بهذه الآية على أن Et les gens de science, les savants, ont pris eh bien, ce verset comme argument pour dire que celui qui est et qui déteste les compagnons, eh bien, c'est un mécréant. C'est un mécréant. Afin que par leur intermédiaire, Allah subhanahu wa ta'ala n'emplit de dépit, eh bien, les mécréants. وقال سبحانه وتعالى للفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وصفهم سبحانه وتعالى بأنهم بهذه الأوصاف العظيمة ثم قال أولئك هم الصادقون الله سبحانه وتعالى نريد القرآن les besogneux parmi les émigrés et ceux qui ont été sortis de leur demeure ainsi que de leurs biens, ne recherchant qu'un bienfait et une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son agrément, portaient secours à la cause d'Allah et à celle de son messager. Ceux-là sont les véridiques. Allah subhanahu wa ta'ala a donné des compagnons, radiallahu anhum, eh bien, ces caractéristiques merveilleuses et énormes et grandioses. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ceux-là sont les véridiques. En parlant des compagnons, radiallahu anhum.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 Et ils ne ressentent dans leur cœur aucune rancœur de ce qui leur a été donné. Mais au contraire, eh bien, il leur donne, il donne à ceux qui sont venus, même si eux, ils sont en pleine pénurie. Et celui qui se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là, eh bien, sont les victorieux et les gagnants. Et cela, eh bien, ce sont parmi les caractéristiques des habitants de Médine. Al-Oula fil muhajirin. Premier verset, il concerne les émigrés, les compagnons qui ont émigré de Mecca à Médine. Et la deuxième, fil ansar. Et la deuxième, eh bien, elle donne les caractéristiques des habitants de Médine. ثم قال في التابعين et Allah subhanahu wa ta'ala, après cela, il parle de leurs successeurs et il dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ Et ceux qui sont venus après eux, après les compagnons, après المهاجرين والأنصار وهذا يشمل من جاء من بعدهم إلى يوم القيامة Et ce verset eh bien, englobe tous ceux qui sont venus après les compagnons jusqu'au jour de la résurrection.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 Rabbana innaka ra'ufur rahim. Et certes Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur, tu es le plus eh bien compatissant et le plus miséricordieux. هذه صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Cela, eh bien, c'est la caractéristique de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parmi les muhajirin, les ansar, والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة donc parmi les muhajirin les habitants de la Mecque qui ont émigré à Médine et parmi les habitants de Médine qui étaient déjà sur place et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance jusqu'au jour de la résurrection. Cela, eh bien, c'est leur caractéristique. فالواجب للصحابة محبتهم والثناء عليهم Donc notre devoir concernant les compagnons, c'est de les aimer, de vanter leurs mérites, de faire leurs éloges, de les suivre. Également, il est de notre devoir de ne pas débattre et de ne pas conjecturer sur ce qui s'est passé entre eux, eh bien, lors des troubles les jours de trouble qu'il s'est passé entre eux. لا تدخل في هذا أبدا أيها المؤمن ولا تخض فيه ولا تخطي بعضهم وتصوب بعضهم Le croyant, le cheikh nous dit, ô toi qui es croyant, ne rentre jamais dans ces histoires. Ne rentre jamais dans le fait de débattre concernant ce qui s'est passé entre les compagnons lors de la période de trouble. Ne débat jamais ne conjecture pas à ce sujet. Ne dis pas qu'un tel a eu raison ou certains ont eu raison et d'autres ont eu tort. Pourquoi Parce que les compagnons, eh bien, ont fait un effort de recherche. Et chacun d'entre eux voulait la vérité. Chacun d'entre eux voulait la vérité. Donc il convient et il est de notre devoir eh bien, de retenir nos langues concernant les compagnons et de ne pas parler et de ne pas débattre sur ce qui s'est passé entre eux lors des périodes de troubles. ويجب أن تحفظ فيهم وصية الله تبارك وتعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي également, il est de notre devoir eh bien, de préserver la recommandation d'Allah Ta'ala et de son messager concernant les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit N'insultez pas mes compagnons. N'insultez pas mes compagnons par celui qui détient mon âme entre sa main. Si l'un d'entre vous avait dépensé l'équivalent du mont Uhud en or, il n'aurait même pas dépassé une poignée d'or ou la moitié de ce qu'ils auraient eh bien, dépensé. وقال عليه الصلاة والسلام craignez Allah Azza wa concernant mes compagnons et ne les prenez pas ou ne, les, ne cherchez pas à leur nuire. وحب الصحابة من حب الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أحب الصحابة رضي الله عنهم فقد أحب الرسول صلى الله عليه وسلم L'amour des compagnons fait partie de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui aime les compagnons est comme s'il avait aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن أبغض الصحابة فقد أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم et celui qui déteste les compagnons eh bien c'est comme s'il avait détesté le prophète صلى الله عليه وسلم فهذا الواجب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين et ceci eh bien est notre devoir concernant les compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et رضي الله عنهم وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم Et ceci, eh bien, est le chemin de Ahl sunnah wal Jama'a concernant les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. والذين ضلوا في هذا على فريقين. Et ceux qui se sont égarés concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont de deux catégories, sont en deux groupes. فريق النواصب وفريق الروافض. Premier des groupes c'est النواصب et le deuxième c'est الروافض ils se sont égarés concernant les compagnons. Ils sont partis aux extrêmes, ils ne sont pas restés au juste milieu, comme Ahl Sunnah. فالروافض يكفرون الصحابة ولا يستثنون إلا أربعة من الصحابة هم علي وأبو ذر وسلمان والمقداد ابن الأسود الروافض ce sont ceux qui rendent mécréants les compagnons, à l'exception de quatre compagnons, qui sont Ali, radiallahu anhu, Abu Dhar, Salman, Al-Farisi, et Al-Miqdad, Ibn al-Aswad. Ces quatre-là, ils ne les rendent pas mécréants. Mais le reste, ils disent qu'ils sont mécréants, billah. Ça, c'est الروافض. ويغلون في علي ويقولون إن عليا هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم Et Rawafid, ils font de l'exagération concernant Ali, radiallahu anhu, et ils disent que Ali, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a été recommandé par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. وأن خلافة أبي بكر باطلة وظلم واغتصاب. Et ils disent que le califat de Abu Bakr radiallahu anhu est un califat invalide et qu'il a été pris par injustice et transgression. ويقولون أن خلافة عمر وعثمان كلها ظلم واغتصاب. Et ils disent que le califat de Omar et de Uthman également, eh bien, c'est de l'injustice et de la transgression. لأن الخلافة لعلي. لأن الخلافة لعلي رضي الله عنه. Pourquoi Parce qu'ils disent que le califat devait revenir à Ali. أما النواصب النواصب فيبغضون عليا رضي الله عنه ويتكلمون فيه وفي أولاده. النواصب eux c'est le contraire. Eux ils détestent Ali رضي الله عنه وارضاه. Et ils parlent sur lui et le dénigrent. Et ils parlent également sur ses enfants, Al-Hassan ou Al-Hussein et sa descendance. الخوارج والخوارج كفروا الصحابة جميعا alors quant aux khawarij eux ils ont rendu mécréants tous les compagnons وأهل السنة والجماعة يتولون جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم alors que أهل السنة والجماعة eux sont dans le juste milieu ils prennent pour alliés tous les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. أهل بيت الرسول وغيرهم يتولونهم جميعا ولا يفرقون بينهم. Que ce soit qu'ils fassent partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre, eh bien, Ahl Sunnah wal Jama'a prennent pour alliés tous les compagnons et ne font aucune différence entre eux. Naam, ba'duhum afdal min ba'd. Bien entendu, comme tout le monde le sait, certains compagnons sont meilleurs que d'autres. فالخلفاء الراشدون وبقية العشرة المبشرين بالجنة أفضل من غيرهم من الصحابة. Comme on sait, eh bien les, les, les les quatre califes successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, et les dix et les six autres, c'est-à-dire qui ont les dix en tout à qui on a promis le paradis, eh bien ceux-là, bien entendu, ils sont meilleurs que le reste des compagnons. Et ceux qui ont assisté à la bataille de Badr sont meilleurs, eh bien que les autres. وأهل بيعة الرضوان والمهاجرون أفضل من الأنصار ولكن التفضيل لا يقتضي انتقاص المفضول donc certains compagnons sont meilleurs que d'autres. Mais ce n'est pas parce que certains compagnons sont meilleurs que d'autres que ceux eh bien, qui sont moins meilleurs, on va dire que ça comme ça, eh bien, on doit les dénigrer on doit parler sur eux. Tous, eh bien, ont le bienfait d'avoir accompagné et d'être les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فأهل السنة وسط في في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les gens de la sunna, eux, <coughs> sont dans le juste milieu concernant les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بين الروافض والخوارج والنواصب. Ils sont entre tous les groupes égarés كسر الروافض الخوارج والنواصب يتولون الجميع ils prennent pour allier tous les compagnons أهل السنة والجماعة ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوقرونهم et également ils aiment أهل السنة والجماعة on aime les, la famille du prophète صلى الله عليه وسلم et on les respecte ولكنهم لا يغلون فيهم mais on ne fait pas d'exagération et de l'excès concernant la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كغلو الرافضة حتى قالوا إن الخلافة لعلي ولذريته comme le font Rafida qui eux disent que le califat devait revenir à Ali et ensuite à sa descendance وأن الصحابة اغتصبوها وظلموهم ويلعنون أبا بكر وعمر ويسمونهم صنمي قريش Et donc, Rawafir, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que le califat devait revenir, à Ali et que les compagnons ont trahi Ali et ont fait de l'injustice à Ali et à sa famille, radiallahu anhum, et qu'ils ont transgressé. al Rawafid maudissent, ou billah, ils maudissent Abu Bakr ou Omar, et ils les appellent les deux idoles de Quraysh. Qabbahahumullah. وكل آية فيها ظلم وكل آية فيها كفر ينزلونها على الصحابة Et chaque verset, Rawafir, chaque verset où est-ce que, eh bien, il y a, Allah subhanahu wa ta'ala évoque de l'injustice et évoque de la mécréance, il l'applique sur les compagnons. والعياذ بالله. وقوله هم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. بين الروافض والخوارج والنواصب أيضا الخوارج كفروا عليا وعثمان وعثمان وكثيرا من الصحابة Donc شيخي دي كأهل السنة والجماعة ou la position de Ahl Sunnah wal Jama'a est le juste milieu concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont entre Al-Rawafid, les Rafidites, et Al-Khawarij, entre le Rawafid, le Khawarij ou le Nawasib également. Et le Khawarij, ce sont eux qui ont rendu mécréant Ali, qui ont rendu mécréant Uthman et énormément de compagnons. بينما الروافض على العكس غلوا في علي واعتقدوا أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه هو الوصي وأن الصحابة ظلم اغتصبوا حقه alors que de l'autre côté Al-Rawafid, eux, ils ont fait le contraire. Ils ont fait de l'exagération concernant Ali. Et ils disent que le califat après le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait, revenir à Ali, puisque, eh bien, il a été recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils disent que les compagnons sont des transgresseurs et des injustes, et qu'ils ont pris le droit qui revenait à Ali. Wal Khawarij, كفروا عليا والصحابة alors que les Khawarij eh bien ils ont rendu mécréants Ali et les compagnons بينما الروافض بالعكس غلوا في علي حتى إن غلاتهم يقولون هو الله والعياذ بالله alors que Rawafid eux ils ont fait le contraire ils ont fait de l'exagération concernant Ali jusqu'à que ceux ou les plus fanatiques d'entre eux et dit que Ali, eh bien c'est Allah. billah. والذين دون الغلاة لا يقولون ذلك ولكن يكفرون الصحابة ويصفونهم بالظلم والطغيان ويلعنونهم ويشتمونهم فهم على طرفي نقيض Mais ceux qui ne font pas de fanatisme, eh bien, ne disent pas que Ali est Allah, mais ils rendent mécréants énormément de compagnons. Et il les caractérise comme étant des injustes et comme étant des transgresseurs, et ils les maudissent et ils les insultent. Et donc le Khawarij ou le Rawafid, eh bien, sont deux opposés. وأهل السنة والجماعة كما ذكرنا تولوا جميع الصحابة وعرفوا قدر أهل البيت ولم يفرقوا بين أحد منهم عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم alors que Ahl Sunnah wal Jama'a, comme on a dit, eh bien, prennent pour allier tous les compagnons et reconnaissent la valeur des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ne font aucune distinction, aucune différence entre aucun des compagnons. Et ceci en appliquant eh bien, la recommandation qu'avait faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ses compagnons. هذا هو المذهب في الصحابة radiallahu anhum wa hum afdalul ummah. Et donc ceci est la voie à suivre concernant eh bien, les compagnons radiallahu anhum qui sont les meilleurs de cette communauté. فقال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما خرجه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حسين Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam <coughs> nous dit les meilleures personnes d'entre vous, ce sont ceux de mon époque, yani les compagnons. Ensuite, ce sont ceux qui ont vécu à l'époque d'après, et ensuite ce sont ceux qui ont vécu à l'époque d'après, yani qui les ont suivis. فهم خير القرون وهم أفضل الأمة وهم الذين هم الذين أوصى بهم الله تبارك وتعالى وأوصى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين نشروا الإسلام لما تحملوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم Et donc les compagnons radiallahu anhum, ce sont les meilleurs de cette communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé d'être bienveillant et de respecter et d'aimer les compagnons radiallahu anhum. Et ce sont eux qui ont transmis l'islam quand ils l'ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam lil ummah et ils l'ont transmis à la communauté من أين وصلنا هذا الإسلام إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم et d'où est venu eh bien l'islam si ce n'est de la part des compagnons رضي الله عنهم هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فالأحاديث كلها رواتها من الصحابة رووها عن الرسول صلى الله عليه وسلم Et donc les compagnons anhum, ce sont eux ce sont eux les intermédiaires entre nous et entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les hadiths qui sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été rapportés par les compagnons qui l'ont qui ont rapporté ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.